Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի վերջին հայտարարությունը միանգամից գրավեց լրատվականների ուշադրությունը։ Ինձ թվում է քննարկումներն այն մասին, թե Ռուսաստանը իբր հեռանում է, ցանկության բարձրաձայնում է, հավանաբար մարդիկ հույս ունեն, որ միտքը նյութական է դառնում եւ եթե այն անընդհատ բարձրաձայնեն, դա տեղի կունենա։ Ամենայն վստահությամբ ասեմ, որ Ռուսաստանի պլանների մեջ դա չի մտնում, ասել է դեսպանը, շեշտելով, որ հարավային Կովկասը շատ կարևոր տարածաշրջան է եւ Ռուսաստանը դե ֆակտո այդ տարածաշրջանի մի մասն է թե աշխարհագրության, թե պատմության ջերմության թե գոյություն ունեցող կապերի շնորհիվ։ Հնարավոր է արդյոք պատմական նման շրջադարձ, որքանով է իրատեսական Ռուսաստանի, Հայաստանից ու տարածաշրջանից հեռացման հերանեկարը, որ դեպքերում քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի դիտարկմամբ արդեն մի քանի ամիս Ռուսաստանը տարբեր խողովակներով բավականին բաց տեքստով, հաճախ նաև ինֆորմացիոն արտահոսքերով առանց դիվանագիտական տերմինների է խոսում Հայաստանի հետ։ Կոպիրկինը որպես ռուսական քաղաքական այդ թեզերի գրող եւ Հայաստանում Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ փաստորեն հայտարարել է, որ ռեգիոնը դիտարկում են իրենց ազգային շահերի խնդիրների ու հետաքրքրությունների շրջանակում եւ չեն պատրաստվում հեռանալ, որքան էլ որ որևէ ուժային կենտրոնի կամ պետության ցանկությունը մեծ լինի, նկատում է Ալեն Ղևոնդյանը։ Հետաքրքիրն այստեղ այն է, որ հարցազրույցը հաջորդել է Նիկոլ Փաշինյանի ԵՄ դիտորդներին հրավիրելու հայտարարությանը։ Բավական հետաքրքիր էր, որ այս հայտարարությունը հնչեցվեց հատկապես Հայաստանի գործող վարչապետի ազգային ժողովում եվրոպական դիտորդներ Հայաստան հրավիրելու հայտարարության կոնտեքստում Ռուսաստանը այս ամեն ինչը անպատասխան չէր կարող թողել եւ փաստացիորեն չթողեցել։ Մյուս կողմից, սակ երբ որ վարչապետը նշեց, որ 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանի համար սպառնալիք է, մոռանալով, որ առնվազն 30 տարվա Հայաստանի գոյության հիմնական ռազմական եւ անվտանգային երաշխավորը բացառապես աշխարհի մակարդակում հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Լավ կամ վատ, ավել արդյունավետ կամ պակաս արդյունավետ, մենք ունենք մեկ հիմնական ռազմավարական գործընկեր եւ դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ռուսաստանը չի կարող եւ չի պատրաստվում դուրս գալ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ տարածաշրջանից։ Դա ցույց են տալիս նաեւ Ռուսաստանի գործողությունները։ Այլ հարց է, թե Ռուսաստանը անկախ իր կամքից ստիպված կլինի մտածել հեռանալու մասին։ Խնդրի մյուս կողմի վրա ուշադրություն է հրավիրում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը հարցը նաև ունի հետևյալ կողմը, իսկ Ռուսաստանը արդյոք անկախ իր կամքից ստիպված կլինի մտածել հեռանալու մասին կամ համակերպվել հեռանալու ազդեցությունը նվազեցնելու կամ որևէ նման հեռանկարի հետ, այդ թվում նաև Թուրքիայի հետ իր հարաբերության բերումով։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի ներուժի հարցում կան զգալի մարտահրավերներ եւ դրանք պայմանավորված են ուկրաինական պատերազմով, հնարավոր այլ զարգացումներով եւ սա է, որ առաջացնում է հարցեր եւ որոնց պետք է պատրաստ պատասխաններ դեր ունենա Հայաստանը։ Իսկ պատասխանը պիտի լինի այն, որ Հայաստանը պատրաստ սցենարներ պիտի ունենա, թե որ դեպքում ինչպես գործի։ Հակոբ Բադալյանն այդ տրամաբանության մեջ է դիտարկում Հայաստանի Հանրապետության սերտ շփումները արևմտյան գործընկերների հետ, քանի որ տարածաշրջանում տեղի ունեցողը համաշխարհային դիմակայություն է մի քանի ուժային կենտրոնների միջև եւ այդ պայմաններում վստահեզ ռուցակիցս հավասարակշռությունը պահելու համար պետք է աշխատել բոլոր կողմերի հետ։ Փորձելով նաեւ այդ աշխատանքի հիմքում դնել այն, որ մենք աշխատում ենք ոչ թե մեկի հետ հետ մյուսի դեմ, այլ աշխատում ենք մեր անվտանգության համար, հաշվի առնելով, որ այդ համաշխարհային պատերազմը ձևավորել է խիստ անկանխատեսել մի միջավայր եւ ակնհայտ է, որ անվտանգության խնդիրները չեն լուծվում մեկ խաղացողի կամ մեկ բևեռի շնորհիվ։ Հակոբ Բադալյանը սա հիմնավորում է նրանով, որ Մեկբևերը չի կարող ապահովել Հայաստանի ու Արցախի համար կենսական նշանակության խնդիրների լուծման մեխանիզմ։ Արևմուտքը մրցակցում է Ռուսաստանի հետ եւ գլոբալ առումով այն ինչ տեղի է ունենում թե մեր թե արևելաեվրոպական տարածաշրջանում մեծ հաշվով այնտեղից Ռուսաստանի դուրս մղումն է։ Ռուսաստանը այդ ամիջը շատ լավ հասկանում էր, բայց գլոբալ մրցակցության մեջ այս ռեգիոնում Ռուսաստանը անհրաժեշտ ակտիվությունը չցուցաբերեց, բայց հիմա ռուսական կողմը արդեն շատ ավելի բաց է խաղալու եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրները հիմնականում վերաբերում են ինչպես Արցախում խաղապահների հետագա գործունեության ծավալման հերանեկարին, որի մասով թե Ադրբեջանը իր մասով, թե Հայաստանը իր մասով փորձելու են հեղինակազրկել եւ հարվածել ռուսներին, թե բուն Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսների հետագա մնալու լեգիտիմության կամ լեգալության հիմնահարցերին։ Բացի աշխարհակաղակական հարցերից ըստ Ալեն Ղևոնդյանի կան այլ խնդիրներ նույնպես։ Նրա կանխատեսմամբ մեզ սպասվում են մի քանի լարված ամիսներ, որից հետո պարզ է դառնալու, թե Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն որ չափով է գոյություն ունենալու, որ չափով ոչ։ Հայաստանը փոխել է իր արտաքին քաղաքական կուրսը։ Դա Ալեն Ղևոնդյանի դիտարկմամբ ակնառու է, բայց այլ հանգամանքներ եւս պետք է հաշվի առնել։ Ռուսները ունեն ամենատարբեր գործիքները ռեգիոնում ոչ միայն դիրքավորվելու, այլ նաեւ խաղը դեպի իրենց կողմ տանելու։ Ես ունեմ դեպքում բավական մտահոգիչ կանխատեսումներ, որ պայմանավորվածության այնուամենայնիվ չեն գալու, որովհետև եկել է այն X կետը, որտեղ ավելի շատ լինելու է կամ կամ տարբերակը, քան թե եւ եւ տարբերակը, եւ դա միայն իհարկե չի վերաբերում Արցախին, դա ավելի շատ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հակոբ Բադալյանն էլ համոզված է, վեկտորի փոփոխության գնալը ռիսկ է, հատկապես որ գտնվում ենք աշխարհակաղակական անկանխատեսելի միջավայրում եւ որևէ վեկտորի ուղղություն ընտրելը նշանակում է դուրս գալ մեկ այլ ուղղության դեմ։ Եվ քանի որ մենք այդ անկանխատեսելիության ģեր բարձր աստիճան ունենք, սա արդեն նմանվում է խաղադրույքի եւ պետական անվտանգությունը, պետական քաղաքականությունը կառուցել խաղադրույքի տրամաբանության վրա, դա կլինի չափազանց վտանգավոր։ Եվ այդ առումով է նաեւ, որ կարծում եմ Հայաստանը այսօր ոչ թե վեկտորի փոփոխ փոփոխության, այլ անվտանգության խնդիրները լուծելու համար բազմավեկտոր քաղաքականության եւ բազմավեկտոր մեթոդաբանության ուղղությամբ է աշխատում։ Սա իհարկե արդեն տարբեր կողմերում արժանանում է տարբեր գնահատականների, ելնելով այդ կողմերի քաղաքական շահերից եւ տվյալ դեպքում նաեւ Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարություններում բնականաբար արտացոլվում է Ռուսաստանի քաղաքական շահը, Անհերքելի է այն, որ անվտանգության այս համակարգում Հայաստանը մեծ դերակատարում ունի գլոբալ առումով։ Վերլուծաբանը չի բացառում Ռուսաստանը հնարավոր է դեմել չի լինի, եթե Հայաստանը կարողանա արևմտյան գործընկերների հետ աշխատանքում մեթոդական տակտիկական մակարդակում լուծել այն խնդիրները, որոնք Ռուսաստանն ինքը չի կարողանում լուծել, եւ տակտիկական առումով արևմտյան մերձեցման շահառուն հնարավոր է, որ Մոսկվան նույնպես լինի։ Հիմնավորումն այն է, որ անկայունության ռիսկերի խնդիրներ են ստեղծում նաեւ Ռուսաստանի համար խնդիրներ են ստեղծում նաև Ռուսաստանի համար։ Այդ խնդիրները Ռուսաստանի համար արտահայտվում են այլ կերպ, այլ տրամաբանությամբ, չափումը այլ է, քան օրինակ Հայաստանի խնդիրները կարող են չափվել, բայց դրանք կան եւ անկասկած է, որ Մոսկվան զգում է դրանք եւ հայտնվում նաեւ դրանց ծանրության տակ։ Ըստ այդ եմ կարծում եմ իրական քաղաքականության մակարդակում դեմ չեն լինի, եթե Հայաստանը կարողանա այլ ուղղությամբ աշխատանքով ապահովել իրավիճակի կայունությունը։ Կարևոր է թե ինչպես է արևմտյան հանրությունը, որը միաշերտ չէ, դիտարկում Հայաստանի հետ աշխատանքը։ Հայաստանի համար խնդրահարույց կլինի, եթե այն դիտարկվի զուտ Ռուսաստանին թուլացնելու գործոն, եթե այդպես է, պաշտոնական Երևանը պիտի չեզոքացնի իր դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս գալ չի պատրաստվում, բայց ստիպված է լինելու փոխել իր ռեգիոնալ քաղաքականությունը, ասում է Բադալյանը։ Դա հեշտ չէ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով է հնարավոր կենսագործել աշխարհակաղակական զարգացումն փոփոխությունները, համաշխարհային պատերազմը, որ տարբեր դրսևորումներով ընթանում է, Ռուսաստանին դնելու են այդ փոփոխություններին գնալու անհրաժեշտության առաջ։ Փոփոխության միտումները երևում են նաև այսօր։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։